हा ॾिसूं केसि ताईं पहुचे थी पंहिंजी ॻाल्हि इनशा हाणे हिन में अर्ज़ु कयोसीं ऐं यादि करण जे लाइ ॻाल्हि कजे त चारि थीम्स आहिनि त हिन दुनिया में जेके इंसान खे मुंहिंजो त उहो तूंहारो हिकिड़ो ईमान आहे फेथ आहे जंहिंजी ॻाल्हि हाणे असां कफ़ जे स्टोरी मुताबिक़ थींदी ऐं ॿियो वेल्थ ऐं प्रॉपर्टी ऐं पंहिंजो माल मताव इंसान खे जेको आहे उनजो इस्तेमालु उनजो फ़िक्रु उनजो किथां आयो आहे कंहिं ॾिनो आहे केतिरो हलंदो सॼी दुनिया ज़िंदगी पंहिंजो आख़िरत में उहो कमु ईंदो कीअं ईंदो छा कंदो उहो वेल्थ जी ॻाल्हि जेका आहे सा उहा ॿियो नंबर थीम आहे हुन में ॿिनि माण्हुनि जी स्टोरी ईंदी हुन खां टियों नंबर थीम जेको आहे सो इल्मु जो आहे त इल्मु अलाह अलाह ताला ॾिनो आहे वही जी तरफ़ां या इल्मु जेको आहे क़ारून खे आहे इल्मु जेको आहे सभु कंहिंखे मतिलबु त आहे पर इल्म जा लेवल्स आहिनि त मतिलबु त हिकिड़ो शरीयत जो इल्मु आहे ऐं हिकिड़ो तरीक़त मारफत हक़ीक़त जो इल्मु आहे हिकिड़ो अपीरेंस जो इल्मु आहे हिकिड़ो रियलिटी असुल छा आहे उनजो इल्मु आहे मतिलबु त कंहिंखे इल्मु आहे वधीक कंहिंखे न आहे हज़रत मूसा अललाम जो इल्मु जेको आहे सो कंप्लीट आहे जेसिताईं मतिलबु त हज़रत मूसा हज़रत ख़ुदिल इस्लाम जो इल्मु जी ॻाल्हि जेका आहे सो छा आहे ऐं कहिड़े नमूने सां हुनखे इफेक्ट थो करे त इहो थीम इहो इल्म जो थियो चोथों हिकु जेको थीम आहे सो आहे त पंहिंजो हुकूमत पावर अथॉरिटी तमखनत जॾहिं मिले थी पावर अचे थो हथ में त पोइ माण्हू कहिड़े नमूने सां इस्तेमालु करे थो हुनखे बुछड़े नमूने सां इस्तेमालु करे सघे थो जीअं निमरूद ऐं फिराउन ऐं पंहिंजो हामा ऐं हिननि इस्तेमालु कयो या अहिड़े नमूने सां ज़ुल्कर नयन हज़रत दाऊद इलाही इस्लाम या हज़रत सुलैमान इस्लाम हिननि जा नाला एग्ज़ाम्पल ॾिना आहिनि बादशाह सुठा बि गुज़रिया आहिनि धरती ते चङा बि गुज़रिया आहिनि जंहिंजो नालो ॻाइजे पियो ऐं बुछड़ा बि गुज़रिया आहिनि जंहिंजा नाला ॻाइजनि नाला ॿुधजनि पिया मतिलबु त अहिड़े नमूने सां हिकिड़ो चारि इहे मेजर थीम आहिनि उन चइनी थीम्स खे जेको कवर करण जे लाइ हिकिड़ी ॿियो नुक़्तो इहो आहे त हिकिड़ो असांखे ज़ाहिर में ॾिसण में अचे थी जेका ॻाल्हि ऐं ॿी जेका वाक़ई अंदरि में बाथनि मच ॻाल्हि आहे जेका उहा आहे हाणे इन्हनि ॿिन्ही नुक़्तनि सां उहो ॾिसण बि ॾिसण में ईंदो ॿी टी ॻाल्हि इहा कईसूं त हीअ सूरत जेका आहे असां रहमत जी सूरत आहे हर वाकियो हर मिसाल हर जेका ॻाल्हि कहाणी जेका सत सत कहाणियूं आहिनि हिन में अहिड़े नमूने सां हुन में सतनि ई जॻहियुनि ते वरी पोइ अलाह ताला फरमाए त हीअ अलाह ताला जी रहमत सां थियो आहे ही अलाह ताला जी रहमत सां थियो आहे हीअ अलाह ताला जी रहमत सां थियो आहे त इहे ज़हन में रखबियूं ॻाल्हियूं उन सां पोइ पढ़बो हाणे पहिरियों जेको थीम हो अल अलाह ताला शुरू में ई चयो त हिन किताबु जेको आहे सो सिधो सोह आहे हिन में को टेड़ टेड़ेड़ कोन्हे को ऐं हीअ ॻाल्हि सही सिधी उन खां पोइ वॉर्निंग ऐं बशारत ॿई पंहिंजो अंज़ार चइबो छा उहो उहो बि ॾिबी ऐं बशारत बशारत उन्हनि लाइ जेके जन्नत में वेंदा ऐं वॉर्निंग उन्हनि जे लाइ जेके जहन में वञण मतिलबु त ऐं पहिरीं जेका वार्निंग हाणे अचे थी पिया त उहे जिन माण्हुनि चयो त भई अलाह ताला हिकिड़ो पुठि वरितो आहे मदद ईसान जी ॻाल्हि आयो आहे हाणे पहिरियों जेको वाक़ियो अचे थो उहो ईसान जे मुतलिक़ ईंदो जेको पंहिंजे सूरत हिन में जो हिन कहफ़ जी जेका ॻाल्हि कंदासूं उहा हिन में थींदी हाणे जेकी आहे तू हींअर पढ़ियूंसूं हुन में अलाह ताला रसूल पाक सलाह खे चए थो ॿियनि सूरतुनि में घणनि हंधनि ते आहे त हे नबी पाक तूं जेके ईमान नथा आणीनि तुंहिंजे माइटु मिटु इहो पंहिंजा जेके आहिनि कुरेश जा मके जा या ॿियनि दुनिया जा त तूं ग़लती न कर तूं पंहिंजी पाण खे हलाकु न कर त अहिड़े नमूने सां पंहिंजे पाण खे अफ़सोस में न विझ पंहिंजे इन अफ़सोस में तूं भाॻे हलाक करे छॾींदे पाण पाण खे तकलीफ़ पहुचाईंदे मतिलबु त हलाकी माना या माण्हू हिकिड़ो मेंटल ॾुखियाई पहुचे या ज़हनी त या तकलीफ़ पहुचे या माण्हू बाग़ी हुन में गणती में गुज़ारे वञे या छा मतिलबु त अहिड़ी तूं गणती न कर छो जो ईमान ॾियण वारा हिदायत ॾियण वारा असीं आहियूं तुंहिंजो कमु आहे रुगो बलाक करणु तब्दीली करण ताईं ॻाल्हि पहुचाइण जे लाइ उहो मां इलाही इलल बला अला इलला लफ़्ज़ अचनि था बार बारी हाणे हिते इहो अलख बा उन नफ़्स खे छा तूं शायदि पंहिंजे पाण खे नफ़्स खे हलाक करे छॾी अला आसारे में इन कदमुनि जे पोयां इन्हनि जे ॻाल्हियुनि जे पोयां इल्म जो विनू बि हाज़ल हदीस असफ़ यानी जेकॾहिं इहे हिन हदीस खे हिन हदीस मां हदीस मां क़ुर जेको आहे हदीस हदीस लफ़्ज़ जो कोन्हे त मां तव्हां त जेके रसूल पाक पाकिस्तान जूं हदीसूं आहिनि असां उहा माना हिकिड़ी आहे पर हदीस जी माना को बि नैरेशन को बि स्टोरी का बि ॻाल्हि जेका या वाक़ियो जेको आहे हदिसि हादिसो हादिसो हिन असांखे रूठ मिला निकितो आहे त क़ुर शरीफ़ खे हिते बि सूरत में मुरसलात सूरत में आई हदीसनि बाद छा इहो मिनो न त हिन खां पोइ कहिड़ो कहिड़ी हदीस खे मञींदो मतिलबु कहिड़ी क़ुर को ईंदो छा हिन खां पोइ जेको जंहिंखे मञींदो त अहिड़ो लफ़्ज़ु अचे थो क़ुर जे मुतलिक़ हदीस जो लफ़्ज़ु जेको आहे अचे थो आसफ़ा माना अफ़सोस आहे आसफ़ा हिन हाणे तिफ़र में हीउ जेको हिकिड़ो नुक़्तो आहे सेंट्रल थीम आहे हिन धरती हिन सूरत जो उहो इहो आहे त असां सॼी ज़ीनत कई आहे सॼा जेको पैदा कयो अथऊं धरती ते सुहिणो ॾिसण बि अचे थी ॻाल्हियूं वणनि थियूं पंहिंजो उहा इन करे कई अथऊं त जीअं असीं आज़माइश करियूं ऐं पंहिंजो इहो हीअ धरती आज़माइश जी आहे हीअ दुनिया आज़माइश जी आहे ऐं हीअ बाक़ी न आहे रहण वारी सदाई रहण वारी न आहे हीअ फना थियण वारी आहे हिन फनाइ ते जेको दिलि लाइ वेठो आख़िरत आख़िरतां दिलि न लथाईं आख़िरत खां खे कोन कुझु सम्झियई अहमियत न ॾिनई त पोइ उन जे लाइ जेको आहे तकलीफ़ आहे त हाणे उहो ॾिसो इना जे अलना मा अर्द ज़ीन थे अलाह मां अर्ध ज़ीना सनो अमल या सती आम नंबर आयत आहे असां बणायोसूं जेकी बि कुझु धरती ते आहे मां उन जेकी बि कुझु आहे अलल अर्द धरती ते ज़ीनत वणंदड़ सिंगारियल असां बनायो ज़ीनत कर ज़ीनत नालो बि रखंदा आहियूं पाण वटि माईअ जो नालो जीनत वञो जिन बि नाला जीनत ज़ीनत माना सिंगार सिंगार सोणो सिंगारियल सोणो करे ॾिसण में अचे जीअं डेकोरेशन कंदा आहिनि डेकोरेशन वारा कंदा आहिनि पंहिंजा शादी वादी हिन ते हुन ते ॾाढा बल्ब लॻाईंदा हीअ कंदा उहो कंदा फूल बुल गुल बुल लॻाईंदा हीअ कंदा उहो ज़ीनत आहे धरती सॼी ज़ीनत आहे सुहिणी वणणु वणंदड़ आहे <clears throat> इम्तिहान वठूं परख कयूं जे त तव्हां वञा कहिड़ो वधीक सुठा कमु करे थो हाणे हिकिड़ो अहसन जी माना हसन हसन ही बि आसन सुपर सुपरलेठि आहे जो पाण अंग्रेजी में चवंदा आहियूं कंपेरेटिव आहे हीउ जेको आहे सुपरलेटिव आहे या जीअं अॻु में अर्ज़ु कयोसीं त मसलनि गुड ऐं बैड ऐं वर्स त वर्स नमूने सां गुड ऐं छा बैठर ऐं बेस्ट ऐं बैड ऐं वर्स ऐं वरस त अहिड़े नमूने सां मतिलबु त हीउ आसन जेको आहे मां सभिनी खां सुहिणो सुहिणो आसन सुहिणो इहो आसन आहे कहिड़ो तव्हां मुंहिंजा वधीक आसन अमल करे थो वधीक सुठा अमल करे थो इहो आज़माइश आहे जेकी बि असां हिन धरती ते कयो आहे पैदा उन खे असीं ख़तमु करण वारा आहियूं असीं हुनजो मैदान साफ़ु जीअं जिन रुणी छॾे फसल बीठो आहे त फसल अॼु बीठो आहे पंहिंजो सम्झो कणिक जो या पुठियुनि जो या बाजरी जो या ज्वार जो जेको बि तव्हां पोखियो कमंद जो उहो बीठो आहे उहो सुभाणे आया जो ट्रैक्टर आयो आहे अॼुकल्ह ट्रैक्टर थो हले ऐं हल न मिलिया साईं हिकिड़े कलाक में जेको आहे सॼे हुनखे साफ़ु करे पोठो लॻो पियो आहे अबा हीअ त मिटी पई ॾिसजे कल्ह ते त सावक लॻी पई हुई अॼु कलाकु हिकिड़ो अॻु सावक लॻी पई छा त चए थो असां ईअं धरती खे जेको आहे सो साफ़ु करे छॾंदासीं मैदान चिठियल करे छॾंदासीं जहिड़ो ॼण कुझु हो ई कोन्ह को हिते अहिड़ो नमूनो कंदासीं धरती ते असांजे बसि इहो आहे की अजब जहिड़ी ॻाल्हि इहा आहे मतिलबु हिन अमु हासिब त हाणे हिते जेको उनखां पोइ या अठी आया त हिते थी थी वञे पोइ चए थो अमु हासिब त हाणे इन ते केरु चए अमु हिते कीअं ओचितो अचे ओचितो कोन्हे हीअ ॻाल्हि हेतिरी सनी पई हले अम माना या या जी माना जुमिले जे शुरूअ में अची वियो आहे माना हीअ जेके हीअ ॻाल्हियूं हिस्टियूं कयूं अथूं इहे इबरत वारियूं आहिनि या ई इबरत वारी आहे तव्हांखे वधीक थी लॻे इबरत वारी कहिड़ी इबरत वारी ॻाल्हि थी लॻे तव्हांखे जो कंहिं किथे लिखियलु आहे का तख़्ती लॻी पई आहे या उहे जेके माण्हू आहिनि जेके नौजवान हुआ जेके उहे तव्हांखे इबरत वारा वधीक था लॻनि कहिड़ी ॻाल्हि वधीक इबरत वारी लॻे थी हाणे हिते अम जी माना वरी को माण्हू चओ पंहिंजो वही थियो आहे नाज़िल थियो आहे कश्यप थियो आहे इलाम थियो आहे जेको सभु असांजा फसर जेको आहे सो चवंदा हुआ अम जी माना छा आहे माना हिन ॻाल्हि ते तोखे वधीक तवजो आहे या ई जेके असां ॻाल्हियूं कयूं हिन खां अॻु में हुन ते तोखे तवजो आहे पंहिंजो तजुब आहे अजब कहिड़ी ॻाल्हि ते आहे अम हसिब त ऐं सम्झी थो तूं अन असाब अल कहफ वर रक़ीम त असाब जेके कहफ़ जा हुआ केव जा हुआ गार जा जेके माण्हू हुआ गाव जा साहिब जेके हुआ गार धणी जेके हुआ वर रक़ीम ऐं जेको रक़म रखियल हुई जेका ॻाल्हि मतिलबु त तख़्ती हिकिड़ी लॻाए छॾी ऐं या छा त हीअ फलाणा फलाणा माण्हू हिते हुआ हुन जा नाला हीअ हुआ या छा हीअ इवेंट थियो कंहिं माण्हू लॻाए छॾी मतिलबु वाकियो थियो माण्हू ॾिठो पोइ कंहिं माण्हू लॻाए छॾी हूंदी तख़्ती वख़्ती कंहिं वक़्त ताईं हूंदी अलाह ताला हुनजो ज़िक्र करे थो हिते पर रखीम पर मुख़्तलिफ़ ॿियूं माना कनि था मुफ़सर पर पोइ आया वधीक मुनासिबु लॻे थी त उहा रक़ीम रक़ीम माना इहो जेको रक़म हुन ते लिखियलु हुयो रक़म माना अफ़ां लिखियल रक़म घणी आहे हेतिरी रक़म माना आहे माना फ़िगर कुझु लिखी छॾियो आहे हुन ते उहो रक़म आहे इहो रक़ीम कानूमिन आयाती न असांजी आहे भई असांजी आयत आहे ॿियो हिन ते तोखे वधीक ताजुब थो थिए या ही जेको धरती खे असीं हीअं कंदासूं हूअं कंदासूं सिंगारियोसीं उहो वधीक तोखे ताजुब थो लॻे कहिड़ी ॻाल्हि त हाणे उन पंहिंजे स्टोरी थी हले असाब कफ़ जी गार धणियुनि जी गार में जेके वञी विका उन्हनि जी हाणे इहो सुवालु ॼण पुछियो हो ज़ाहिर क्रेशी विया पंहिंजो मदीने में या सीरिया में या किथे विया चऊं असां वटि हिकिड़ो नबी पैदा थियो आहे पंहिंजो चए थो त आऊं नबी आहियां क्लेम थो करे अलाए असांखे ख़बर नथी पए हाणे तई ॿाहिरि किताबु आयो तव्हां ॿुधायो त पंहिंजो असां हुन छा पुछूं या कहिड़ी ॻाल्हि कीअं साबित थिए थी वाकई सचो नबी आहे या कूड़ो आहे अॼु कीअं आहे ॻाल्हि पोइ ज़ाहिर यहूदियन खां पुछियो हूंदो पंहिंजे ईसाइनि खां पुछियो हूंदो पोइ ईसा या याहूदीन या कंहिं बि हुनखे चयो त हिकु टे सुवाल आहिनि इहे उहे पुछो मतिलबु त सभिनी हिकिड़ो सुवालु आहे त नौजवान आहे जेके विया हलिया लिखी वञो कंहिं ज़माने में उहे कहिड़ा हुआ या छा ग़ार में विया अॼु के फतियत फतियत माना नौजवान नौजवान उहे कहिड़ा हुआ हुननि जी का ॻाल्हि मतिलबु उहे स्टोरी तव्हांखे ॿुधाइनि त सम्झि में अचे ॻाल्हि ॿी ॻाल्हि इहा आहे त बादशाह जेको कहिड़ो हो जेको धरती जो सॼो हलियो ऐं पोइ अहिड़ो अहिड़ो थियो कमु थियो जेको आहे सो रूह जी ॻाल्हि पुछूं पाण रूह जे सुवाल जो जवाबु जेको आहे सो सूरत बनी साहिल में आहे सालून कंदे रोह कुल रोह में रबी मां उती तूं मिनल माउ इला कलीला उहो उते जवाबु आहे हीअ ॿिनि ॿियनि बाक़ी सुवालनि जो जवाबु हिन में सूरत में आहे कहफ़ जो शुरू में ऐं पंहिंजो बादशाह जो जेको ज़ुल्करनैन जंहिंजो नालो था वठूं उहो आख़िर में पर ज़ुल्करनैन कहिड़ो आहे उहो पोइ गुफ़्तगु कंदासूं हाणे हिते हिते इहो आहे हिन पहिरें सुवाल जो जवाबु आहे त उहे जेके फती फ़तीहत माना नौजवान जेके नौजवान फ़तहीहत माना नौकर बि आहे फ़तीहत माना छोकिरो बि आहे छोकिरो छोकिरो नौजवान हे सभई फतीहत थी विया हलिया पर ला लाफ़त इलाह अली अलाह सैफ़ इलाह ज़ुल्फ़ार रसोल स चयो नौजवान हज़रत अली खां सवाइ ॿियो कहिड़ो मतिलबु हज़रत हज़रत अली रज़ी अलाह ताल जहिड़ो को नौजवान आहे ई कोनि को ऐं ज़ुल्फकार जेका तलवार हुननि खे ॾिनी आहे अली हज़ी अलाह ताला वञनि उन जहिड़ी का तिखी या मज़बूत या ताक़तवारी या सगी तलवार खां ॿी आहे ई का ला फताह इलाह अली इलाह सैफ इलाह ज़ुल्फार त मतिलबु त अहिड़ी क़िस्म जा पोइ ठाहिया अथऊं या रसोल सां फ़रमायो आहे या जीअं बि पर पोइ इहा मतिलबु त मशहूरु ॻाल्हि आहे त नौजवाननि खां कमु कमु जेको आहे सो माण्हू वठंदा जॾहिं उहे नौजवान जॾहिं फॉलो कंदा कंहिं वॾे खे मोतबर खे जीअं रसोल्ला साज़म खे फॉलो कयो नौजवाननि जेके पहिरीं हब्स हलिया विया पोइ वरी इज़त खयूं पंहिंजे मदीने में पोइ उन्हनि जी ताक़त उन बर ते उन सघ ते अलाह ताला तौफ़ ॾिए थो त पोइ उन्हनि सां कमु हले थो पर जेकॾहिं नौजवान खे छॾे ॾिजे त लीडिंग कनि त उन्हनि खे को इल्मु कोन्हे न को अकुलु को आहे न को होश न को हवास आहे लीडरशिप जेका छोकिरनि नौजवाननि जे हथ में अची वई आहे हाणे उन्हनि खे को अकुलु कोन्हे इल्मु जेको आहे हुननि जो महदूद जहिड़े नमूने सां हुननि खे चइबो आहे हीअं आहे हीअं आहे त हू चवंदा हा बसि ईअं आहे इन खां सवाइ ॿियो कुझु बि न आहे इन करे बसि ख़तमु ॻाल्हि आहे हाणे हुन को नबी कोन्हे को हुन को वली कोन्हे को हुन को साहिबु अकुल फाम वारो अदराक वारो को कोन्हे जेको हुनखे सम्झाए त ईअं न करियो न भाॻु हीअ मुल्क लाइ बर्बादु करियो पंहिंजा ई पाण पंहिंजा मुल्क माण्हू सभई मारे छॾिया त न हुनखे किर चवण वारो कोन्हे तंहिं करे ज़रूरी आहे त नौजवान हुजनि ऐं में एवोल्यूशन में पर ते जेको वाकिया थींदा हुन मज़ पर उन्हनि खे फॉलो करिणो पवंदो जेको हुनजो वॾो हूंदो पंहिंजो लीडर हूंदो या महदार हूंदो या हुननि जो जेको नबी पाक हिन मिसाल मज़ या अॻे क़ौमुनि मि ओहिड़े नमूने माण्हू उनखे जेकॾहिं फॉलो कंदा पोइ कमु थींदो न त पोइ बर्बादु थींदो पाण बि बर्बादु थींदा ॿियनि खे बि बर्बादु कंदा जीअं इज़ अवलफ़ितियत इहा ॻाल्हि आहे जॾहिं यादि कयो आहे जे जेके हिकिड़े नौजवान हुआ हिन काफ़े अवल फितियत आया आया पंहिंजे काफ़ ॾांहुं फ़क़ालू पोइ पोचियाऊं रब ना आतिना मिल दुन कर रहमतनि इहे असांजा रब असां ॾांहुं पंहिंजी रहमत मोकिलाणी हिते ई पहिरियों दफ़ो लफ़्ज़ु रहमत जो इहो आयो हिते रहमत मोकिलाणी तमामु सुहिणी आयत आहे ऐं इहा माण्हू पढ़ंदा आहिनि पंहिंजो दुआ जे लाइ त या लाला त असां ते रहमत मोकिल जहिड़े बि नमूने सां असांखे रहमत मोकिल मिल दुन कर रहमतन अमर रशद ऐं असांजा अमर असांजा मामिला असांजा मामिरा सिंधी में जेको चवंदा आहियूं मामिरा मामिला या फेयर्स जेके आहिनि असांजा असांजूं ॻाल्हियूं असांजा मसाला उन्हनि खे तूं सवलो सुहिणो आसान कर आसान कर असांजे लाइ यानी जेका असां ॻाल्हि कई आहे हाणे उहा ठीकु थी कीअं थी जेको बादशाह जो पुटु हुयो जंहिंजो या छा हुन या हुनजो वर्कर हुयो या हुनजो छोकिरो हुओ नौजवान हुनजी ख़िदमत ते कयईं या छा त हुन ॾिठो बिना हीउ मुंहिंजो पीउ आहे हीउ जेको मुंहिंजो साहबु आहे जेको बादशाह आहे उहो त अहिड़ी अहिड़ी अहिड़ा बुछड़ा लछण आहिनि हुनजा अहिड़ियूं ॻाल्हियूं अथसि अहिड़ियूं ॻाल्हियूं वरी पाण खे अलाह त सलाए पाण खे परत थो कराए पाण खे वॾो थो सम्झे भई हीअ हीअ त ॻाल्हि कम खां ख़राबु आहे पोइ हुन चयो त आऊं अलाह उनखे त मञा जेको हिकिड़ो आहे अलाह पोइ तेसिताईं को पैगाम हज़रत ईसा अल जो पहुची वियो कमु मंझि या यूरोप वग़ैरह में ई जेको पंहिंजो जंहिंखे त चइजे रोम रोम जेको पंहिंजो तुर्की जेको हीअं इलाइक़ो आहे एफिसोस जे इलाइक़े मंझि को अहिड़ो वाक़ियो हुयो इहा जेके ॻाल्हि थी आहे उते पोइ हुन चयो त आउं बसि छॾियां त भॼी वञा हलो हिन आऊं हिन जी पूॼा करे करे ऐं थकी पियो आहियां बेकार आहे सॼी ॻाल्हि पोइ हू न छॾियो बादशाह खे वरी भॻो वरी भॻो वरी रस्ते में हलियो त को हुनखे वरी ॿियो माण्हू मिलियो पोइ उन सां गुफ़्तगु थी हुन जी इच्छा थी उन चयो आउं बि बेज़ार आहियां पंहिंजे हिननि माण्हुनि खां आउं बि हलां थो तव्हां सां गॾु पोइ ॿ ॼणा थी हलिया पोइ वरी विच में को ठियो मिलियो पोइ वरी किथे को हिकिड़ो बकरार मिलियो हुनखे बकरनि बि चयईं छा किरां पियो वञो छा आहे पोइ हुन चयो असां हीअ ॻाल्हि आहे अहिड़ी पाण में का मतिलबु रीझ रिझंदा विया गॾु थींदा विया पोइ हुन सां उन वटि कुतो बि हो उहो बि हुन सां गॾु शुरू बेक बकरार वटि हेॾार वटि उहो बि थियो हुन सां गॾु अहिड़े नमूने सां टे थिया चारि थिया पंज थिया छह थिया सत थिया केतिरा थिया ख़ुदा खे ख़बर आहे पोइ अलाह ताला ख़ुराशी में हिते अॻिते चवंदो त टे के चवंदा टे आहे के चवंदा पंज आहे के चवंदा सत आहे केतिरा हुआ अलाह ताला खे वधीक ख़बर आहे पर उन ॻाल्हि ते मतिलबु अलाह ताला ईअं न सफ़ा गौर फ़िक्र करियो ई न भई इहो कोन्हे पर मतिलबु त अलाह खे वधीक ख़बर आहे पोइ ॻाल्हि करे थो अलाह ताला पोइ हाणे इहा ॻाल्हि हाणे हलनि था त हीअ वञ भॼा हाणे उते वञी पोइ हिकिड़ो ॾिठो हाणे केॾांहुं वञूं पोइ हिते वञी गार मंझि हिकिड़ी ॻार हुजे मतिलबु जबल मञा लंघिजे पोइ भई अहिड़ी प्रोटेक्टेड ॻाल्हि हुजे जिते असां केरु ॾिसी न वठे पोइ हुते वञी जो सुता सुता हुनखे निंड अची वई निंड अची वई त वक़्तु को गुज़री वियो उहे जेको उन ज़मानो उहो जेको बादशाह हुओ जेके ज़ाल मु ॻाल्हियूं उहे बदिलिजी वियूं ऐं टे सौ नव साल थी विया हलिया क़ुर ताला जो लफ़्ज़ विधो आहे त टे सौ नव साल थी विया हलिया पोइ ई उथी पिया उथी पिया चऊं हिकु ॿिए ॻाल्हि केतिरो वक़्तु सुथा त हिकिड़े कंहिं माण्हू चयो बाबा थी सघे थो त ॾींहं जो हिसो की सुबुह जो सुथा हाणे वापारु थिया नी या छा शाम थी आहे कहिड़ो वक़्तु थियो आहे त पोइ पोइ चवण लाइ ख़ुदा खे ख़बर आहे केतिरो वक़्तु थियो आहे पर हाणे हीउ सिको जंहिं वटि सिको हुओ त हाणे कहिड़ी अजा ई का ॻाल्हि न कजे छो त सभु ॿ करार वेटर विचार सिको किथां आयो ॿियो वटि किथां आयो जो वरी शेयर कंदा या हीअ कंदा उहो कंदा पोइ जंहिं वटि हो जेको बादशाह जे घरां बादशाह जो शहज़ादो हो या छा हो वज़ीर जो शहज़ादो हो या वज़ीर जो पुटु हो या जेको बि हो जेको माण्हू जंहिं वटि पैसो हूंदो कोन हूंदो मुंहिंजे ग़रीब वटि पैसो हूंदो कोन खीसे में या छा कंदासीं पोइ हू जंहिं वटि हो त ॾोकल कढियो पंहिंजे खीसे में अचे हीउ तव्हांजो पैसो आहे इहो कोन अथई मुंहिंजो आहे हीउ तव्हांजो पैसो हीउ हीउ खणो ऐं हीअ वञो वञी तव्हां मुंहिंजा हिकिड़ो वञे मतिलबु मूंखे सुञाणंदा आऊं मतिलबु नवाबाद जो आहियां त आऊं वेंदुसि त चवंदा हीअ त उमिरि आहे हिनखे त वठोसि पकड़ियोसि पर न अहिड़ो को वञे जेको जंहिंखे केरु न सुञाणे त पोइ उन जेको आहे बची वेंदो रेडार खे मोकिलियऊं या को ॿियो जेको अणवाकिफ़ु मतिलबु जंहिंखे उते माण्हू कोन सुञाणंदा हुआ हुन ज़माने जा त उन खे जेको बि अहिड़ो हुजे सो वञे पर पोइ ख़्याल सां ध्यान सां जो ॾिसे ऐं तमामु अहिड़ो वठे जेको पाक हुजे यानी हुनखे ख़बर हुई पाक कहिड़ो आहे हलाल हराम जी हुनखे ख़बर हुई पोइ अलाह ताला फरमायो त अयो अइ असकात असका अयो आहे असका तामन कहिड़ो ताम वधीक पाक आहे वधीक पाक बि पर वधीक पाक सम्झो इहो बि लफ़्ज़ हिते अचनि इहो न त तव्हां जेको शक वारो आहे उहो बि तव्हां खाई वञो जेको हलाल आहे सो बि खाई वञो जेको आरामु आहे सो बि खाई वञो पर हुन ज़माने में असांखे अलाह ताला जी हिदायत क़ुरशी में असांखे छा ला ॾिनी आहे त जीअं असां तवजो करियूं भई असीं वञूं था दाहिरनि माण्हुनि जे मुल्कनि में रहूं था उते सूअर खाइनि था शराब पीअनि था ॿियूं शयूं विझनि था में रबल रोटी में ॿियनि शयुनि में विझनि था शराब बराब इहो अलाए छा छा ख़राबु हला पिग पिग जा उन में विझनि था रत छा था विझनि छा था विझनि त उनजे तेल मञा उनजे फलाणे सां त तव्हांखे ॾिसणो आहे भई कहिड़ी शइ पाक आहे कहिड़ी शइ हलाल आहे कहिड़ी वधीक पाक आहे त अहिड़ियुनि शयुनि में जंहिंमें शक शुभो हुजे उनखे छॾिणो आहे त इहे ॻाल्हियूं हिते मतिलबु त हुनखे पैसो ॾोकड़ ॾिनई पोइ जेको हिकिड़ो माण्हू वियो उन्हनि वञा हाणे अॻिते स्टोरी पहिरीं ॿुधाएसीं न पोइ त तफ़सील कंदासीं पोइ जॾहिं वियो बाज़ारि मंझि बाज़ारि त कहिड़ी हुई शहर जो हो या न हो पोइ जंहिंखे वञी ॾिनई अॻे ज़माने में पंहिंजी सिंध में ॿियो नमूनो थींदो आहे पंहिंजे घर में पचाईंदा आहिनि पर हीअ तुर्की ऐं ईरान ऐं इराक ऐं अरबी ऐं हीअ घर में मानी न पचाईंदा आहिनि घर में को ॿोड़ या जेको ॿी का शइ पचाईंदा मानी जेका पचंदी बाज़ारि में पचंदी पंहिंजो दुकान वारो बेकर जेको आहे उहो ख़ुबास जेको आहे सो पचाईंदो मानी त उहो ख़ुबासु वियो हूंदो हुनखे हिकु ॾोकलु ॾिनई आहे हीअ मूंखे मानी ॾे छा कहिड़ी ॾे त हुनजे ई सिको कहिड़ो आंदो अथसि पोइ त हैरान थी वियो जी सिको त बाबा हीउ त हलंदो कोन ही खोटो आहे हीउ पुराणे ज़माने जो सिको आहे तोखे किथां अचायो आहे चया मुंहिंजो चयासां आहे मुंहिंजो हाणे हिनखे उहो मतिलबु शक पियो वधीक गुफ़्तगु थी हूंदी जेका बि थी भला तव्हांखे ख़बर आहे पोइ हिनखे वठी विया काज़ी वटि या बादशाह वटि जेको हुन ज़माने में हो या शहर जो वॾो को माण्हू हूंदो हुन वटि वठी वञे भाई इहे लाइ किताब खदानो अलाए छा ई केरु आहे छा थो वठे पोइ उनखे ॿुधायूं त उन जेको आहे सो पोइ छा कई पोइ उनखे ज़ोर भरियाऊं त छा आई किथां आंदो अथई पोइ चई त असां हुआसीं जेके अहिड़े नमूने सां वञी वेठा आहियूं फलाणे हंधि त हलो हले ॾेखारियो असांखे पोइ वञी ॾेखारियऊं त वाक़ई वेठा हुआ माण्हू उन्हनि खे मानी मानी खाराईंदो हुन सां मिलिया हूंदा गुफ़्तगु जेका बि कयऊं हुन सां पोइ अलाह ताला वरी हुननि खे इहो ॼणु ॾेखारियो पोइ अलाह ताला फरमाए थो त इहो असां ॾेखारियो उन क़ौम खे उन ज़माने जे माण्हुनि खे जेके उन ज़माने में ईमान वारा हुआ ॼण जेके बि हुआ से वधीक ईमान वारा हुआ हुन अॻे ज़माने खां जेके पंहिंजी पूरा प्रस कराईंदा हुआ या पूॼा कराईंदा हुआ वग़ैरह उनखां वधीक ईमान वारा हुआ पोइ इन करे पोइ इहो ॾेखारियऊं त आख़िरत आहे आख़िरत यानी बाहिस बादल मौत आहे जीअं ई माण्हू टे सौ साल टे सौ नव साल सुता पिया हुआ तीअं असां सुतलनि खे हींअर जेके मरी विया उन्हनि खे असीं अहिड़े नमूने सां इहो सबूत इन ॻाल्हि जो पोइ वरी गुज़ारे विया हलिया पोइ चवंदा हाणे भला ऐं खे छा करियूं छा कयूं पोइ चऊं इतां ठाहियूं उहा था ठाहियूं उहा था ठाहियूं पोइ चवां मस्जिद था ठाहियूं हाणे त मस्जिद में ॾिसो हिते क़ुर शरीफ़ में ॼण मना कोन्हे त मस्जिद हुते न ठाहियो मॉलनि जे मथां या मॉलनि जे भरिसां मस्जिद हाणे असां वटि आहिनि रसूल पाक सलाह जी मस्जिद आहे संदु क़बर मुबारक सन मार्कत मुबारक हुते ई आहे पंहिंजे अहिड़े नमूने सां असांजा बुज़ुर्ग आहिनि ओलिया आहिनि हुनजो क़बर बि आहे हुनजे भरिसां वारी मस्जिद आहे ईअं कोन्हे त क़बर खे मस्जिद असां बनायो आहे क़बर जे भरिसां मस्जिद आहे हुते बि माण्हू वञे थो ज़ियारत ज़ियालु जे लाइ दुआ थो घुरे ऐं पंहिंजो हुते निमाज़ थो पढ़े उहा निमाज़ किबले ॾांहुं मुख रुख करे थी कोन को क़बर ॾांहुं क़िबलो थो थिए न मतिलबु त इहे ॻाल्हियूं जेके अजायूं जेके हिननि हींअर पखेड़ियूं आहिनि क़बर परस्ती क़बर परस्ती क़बर प्रस्ती थी सघो को कंदो बि हुजे पर हाणे उहो पाण ॼाणे हुनजो इल्मु अलाह ताला खे ख़बर आहे पर मूं ॾिठो पंहिंजा नजम छा नजफ़ मुबारक नजफ़ शरीफ़ ते आऊं वियुसि त पोइ हिकिड़ो वीचारो माण्हू आयो लट खयों वॾी उहो आयो फिरी त चांठ खे चुमे असां बि बि चवंदा आहिनि बाबा चांठ चुमा तुंहिंजी फलाण करियां छा कयां पंहिंजो अहिड़ी ॻाल्हियूं थींदियूं आहिनि पाण हुन चुमी आहे हुन पंहिंजी दिलि में छा हो अलाह ताला खे ख़बर आहे ऐं चवां थी क़बर जी प्रस्तिष थो करे छा थो करे पोइ चांठ चुमियईं पोइ अंदरि हलियो पर आऊं हुते हूंदे बि गिरी वियुसि पर हाणे मूं चुमी कोन चांवट न को मतिलबु त मूंखे अलाह तौफ़ ॾिनी कोन जो आऊं चुमा पर मतिलबु त अदब करणु जेको आहे ओलियान जो बुज़ुर्गनि जो असाबनि सगोरनि जो हल बैथ जो मतिलबु सुठो आहे मतिलबु त अहिड़ी ॻाल्हि कोन्हे हुन में जेको ग्राहक कबाहत ख़राबी कोन्हे पर हाणे उनखे सजदो करणु जेको आहे सो मतिलबु त बाक़ाइदे जीअं सजदो कजे हुन माण्हूअ अहिड़े नमूने सां कुझु ॻाल्हि कई पाण आहे त उहा लेवल असांजे सोच वीचार जी कोन्हे त पोइ सभु कंहिंजो पंहिंजी सोच आहे जेको अलाह ताला पाण ॼाणे त भई माण्हुनि जे दिलि में छा आहे कहिड़े नमूने सां उहो सिजदो थो करे या सुम्हे थो या छा थो करे मतिलबु अदब थो करे या छा ॻाल्हि आहे हुनजी बहरहाल उहो पाण ॼाण हाणे इहा ॻाल्हि पोइ पोइ वरी हिन सूरत में ॼण इहे कहिड़ी नंबर ताईं छवीह नंबर आहे ताईं जेको आहे सो इहो किसो हले थो ऐं पंहिंजो हुन खां पोइ वरी जेको आहे सो वॉइस कुझु थिए थो त मतिलब कहिड़नि माण्हुनि क़ुर शरीफ़ पढ़ो पंहिंजो ऐं पंहिंजो कहिड़नि माण्हुनि सां सोबत अख़्तियार कजे ऐं कहिड़ा माण्हू जन्नत में वेंदा पोइ हिकिड़ो वॉइस इहो थिए थो खां पोइ वरी जेको ॿियो मिसाल अचे थो दौलत वारनि जो जिन जो बाग़ आहिनि वग़ैरह उहो हाणे असां हिते थोरी माना करे वञूं हुनजो आयातुनि जी इनशा फरमाइश हसीब त अन साबल कफ़ रक़ीम कानूमिन आयातिन अजब आहे छा त सम्झो आहे त साहिब ग़ार जा जेके ग़ार जा धणी आहिनि ग़ार जा मालिक जेके आहिनि ग़ार वारा जेके आहिनि ऐं रक़ीम जेको लिखियत वारी ॻाल्हि आहे जेका आहे उहो उहे असांजे कुदरतुनि मां अजीब आहे मतिलबु तोखे अजब हैरत थी लॻे अजब त आहे मतिलबु अजीब ॻाल्हि आहे पर हाणे इहा का एॾी वॾी मुंहिंजी काइनात जेका मूं ठाही आहे आसमान ठाहियो आहे ज़मीन ठाहियो आहे उथारींदुसि सां हीअ कंदुसि हू कंदुसि उहे वधीक अजब जहिड़ियूं ॻाल्हियूं आहिनि त अजब जो लफ़्ज़ जेको आहे घणनि सूरत में अचे थो इस्तेमालु थो थिए त अजब थो अजब थो अजब थो अजब हीअ वजब आहे तव्हां उनखे वधीक अजब वारो समुझो आहे छा जॾहिं उहे नौजवान आया कफ कफ़े गारा पोइ चऊं फकालू रबना आथिना मिल दुन करहमतन हे असांजा रब असांखे असां ते पंहिंजी रहमत मोकिल भई अलना मिन अमर ना रशदा ऐं असांजा अमर असांजा मामला कमु असांजे कमनि में आसानी कर असां रशद वारी कर हिदायत वारी मतिलबु अहिड़ी जेका गुमराही वारी न हुजे जंहिं वटि टोटो नुक़सानु खसारो न हुजे अहिड़े क़िस्म जो रशद वारो हुजे रुशद वारो हुजे आला आदत पोइ असां हुननि जे कननि ते कुझु हणी छॾियो मतिलबु असां हुनखे निंड ॾेई छॾीसूं पोइ आयासूं हुननि जे कननि ते परदा वार में परदा इन करे को ॿाहिरि जो आवाज़ु ॿुधनि न को अंदरि मतिलबु त उहो सुम्ही पिया निंड अची वई हुनखे इहो हिकिड़ो मेटाफॉरिकल वो आहे ॿुधाइण जो त हुनखे निंड अची वई निंड मज़ रह रहिया दरबना आला आज़ान हिम फिल्कैफ़ सिनीन आदत केतिरा साल हिते सालनि जो तइदादु कोन ॿुधाईंदो अॻिते जेको आहे सो आयात मू ॿुधाए हा पोइ फ़र्माइद दरना अला आज़ान हिम फिल्कैफ़ सिनीन आदत आहे पोइ असां हुननि जे कननि ते हणी छॾियोसीं के साल पोइ हाणे उहो पंजवीह आयत में चोवीह आयत में अलाह ताला ॿुधाईंदो टे सौ नव साल टे सौ टे सौ सोलर ईयर जा यानी सिज जे हिसाब सां टे सौ साल ऐं चंड जे हिसाब सां टे सौ नव साल एक्जेक्टली त टे सौ साल ऐं वधारे नव त ऐं वज़दादू तिसा इहे साल उहे रहिया पंहिंजे हुन मंझि ऐं सुम्हबास आऊं पोइ असां हुननि खे उथारियोसीं लिनायल त जीअं असीं ॼाणूं ॼाणूं माना अलाह ताला सभु कुझु ॼाणे थो पर यानी इहो परखण जे लाइ त कहिड़ो हू जेको गार खां ॿाहिरि हुआ उन्हनि जो हिसाबु सवलो हो या उहे जेके गार जे अंदरि वेठा आहिनि उन्हनि जो हिसाबु कहिड़े हिसाब सही नमूने सां कयो आहे वक़्त जो यानी वक़्तु हुननि जे लाइ बीह रहियो जेके अंदरि हुआ हुननि जे लाइ वक़्तु ॼण उहो ई रहियो जहिड़ो ॼण टे सौ नव साल अॻु जो ऐं हुनजे ॾाढ़ी अची कोन्ह थी वेंदा वार वॾा कोन्ह थिया वञा वॾा कोन्ह थिया हू अहिड़ा ई अहिड़ा रहिया ऐं हू जेके ॿार हुआ उहे जनरेशन विया हलिया जनरेशन मरी विया हलिया हिनखे सुञाण वारो केरु कोन हो सिका बदिलजी विया हुकूमतूं बदिलजी वियूं तख़्त ताज बदिलजी विया हुया हाणे असीं वक़फ़ था करियूं इनशा आमीन अल अलाह वफ़ाना वर फज़ना वाज़ना अलाह सातक़ीम साततज़ीना आमीन